Зараз перадача вострая брама. Тэма загадка Еўгена Глебава. Удзельнікі спрабуюць адказаць на пытанні, ці беларускі глебаў кампазітар і чым сіла ягонага ўздзеяння. Аўтар і вядучы перадачы вострая брама Сергій Дубавец. смерць творцы заўсёды нагода для таго, каб ацаніць ягоны маштаб. Але гэта кепская нагода, каб згадаць творцу, што звычайна адбываецца ў нашым сённяшнім культурным кантэксце. Іншае сёння гаспадараць уладальнікі дум. Таму ўсё адбываецца наадварот. Ён сышоў, а адносна нашай свядомасці прыйшоў мы быццам спахопліваемся і кажам, гэта ж памёр найвялікшы кампазітар нашага часу. І пачынаем нейкім чынам вытлумачваць тую ягоную веліч. І як правіла, у нас гэта не атрымліваецца. Пасля нядаўняй смерці Яўгена Глебава давялося нямала чытаць пра яго і сур'ёзных артыкулаў і ўсялякіх баек. Сур'ёзныя былі насычаныя музычнай тэрміналогіяй, але дазвалялі падстаўляць замест прозвішча глебава і назваў ягоных твораў іншыя прозвішчы і назвы. Сутнасць не змянялася. Байкі былі даволі прымітыўныя, я б сказаў пралетарскія, быццам узятыя са старажытнага фільма пра просю бурлакову, якая прыехала з сібірская глухамані і паступіла ў кансерваторыю, бо мела надзвычайны голас. Аказваецца, хлебаў таксама паступіў у кансерваторыю, не ведаючы нотнай граматы. Для пралетарскай свядомасці такога факту дастаткова, каб ацаніць веліч кампазітара. Зразумела, з усяго гэтага ні асоба творцы, ні спецыфіка ягоныя музыкі не праглядаюцца. Напрыклад, ці беларускі глебаў кампазітар і ў чым сіла ягонага ўздзеяння з гэтых пытанняў і зарадзілася тэма нашай сённяшняй перадачы. пачнем мы з інтэрв'ю іншага творцы, які хлебава добра ведаў і нават працаваў, ствараў разам з ім. Маю на ўвазе паэта Уладзіміра Някляева, які сёння жыве ў варшаве і з якім гаварыў Северын Квяткоўскі. Пасля смерці Еўгена Глебава засталіся няспраўджаныя праекты. Толькі сам майстра ведаў, што яшчэ хацеў стварыць. Але ёсць і такое, пра што не ведае публіка, але ведаюць калегі творцы. Уже два гады ляжыць на паліцыі гатовая электрычная версія глебаўскіх твораў. Праект здзейснены ў студыі Васіля Раінчыка. Шмат чаго не паспеў завяршыць разам з глебавым і паэт Владзімир Някляяў. Гэта найбуйнейшы беларускі кампазітар нашага часу. Гэта асоба, вакол якой згрупавалася кола людзей, што працуюць у музыцы, якія сёння і вызначаюць якасць гэтай музыкі. Ён быў цэласны, ён быў нечаканы, ён быў эмацыянальны і ён быў вельмі зацікаўлены ва ўсіх праявах гэтых жыццях. Ён не быў змагаром за беларушчыну, але ён вельмі любіў Беларусь і гэта любоў была не кан'юнктурнай усё, што ён напісаў у садружнасці з беларускімі паэтамі і па творах, беларускіх літаратараў скажем у себя быкла па яго на альпійскай баладзе гэта была шчырая унутраная патрэба чалавека які жыў на гэтай зямлі прызнацца ёй у любові гаворачы пра апошнія гады жыцця евгена глебова владимир някляю зважае на атмасферу тотальнага пасімізму які пануе сярод творчых асобаў найперш старэйшага пакалення у гледзяшча някляева пасімізм неапраўданы звязаны галоўным чынам з пагаршэннем побыту людзей і глебаў тут выключэнне глебаў не пісаў кепскай музыкі это быў тых людзей які не умеюць пісаць кепска янаш ну, ніколі не выказваў таго што вось там нейкі заняпад нешта трагічнае адбываецца вам зацяне ён радаваўся поспехам і сваіх вушняў і не толькі сваіх вушняў і даводзіў мне глядзі ўсё-такі пісаў песні былі вучнямі яўгена глебова валерый иванов леонид захлеўны василь раінчык на адны з ягоных юбілеяў поднялся Василий Раиншик, ему тогда как раз некое звание было дали, и каже, вот Евгений Александрович, дай Бог, не ведаю, якую подяку выказать, что вы наибольшее для меня зробили, а после подумал, каже, а может наибольшее, что вы для меня зробили, это научили не размешивать сметану в Глебу не был обыдзены увагой улады. Ён меў узнагароды, яму прапаноўваліся самыя розныя пасады. Вот, дарэчы, ад пасад ён кушаляк стараўся адмаўляцца. Ён, па-мойму, апошнім часам не заважаў ўжо на ўладу, на палітыку. Ён быў засяроджаны ў самім сабе, стараўся ўсё-ткі адпрацаваць у творчасці і проста не звяртаць увагу на тое, што адбываецца па-за ёю усе размовы якія пачыналіся ці з майго боку ці з боку нейкіх іншых людзей у гэтым накірунку вось улада там палітыка ім у адказ не прамаўляліся неяк завісалі амаль усе да каго я звяртаўся сябры і вучні майстра казалі што апошнія гады яны амаль не бачыліся з глебавым маўляў заміналі справы тое самае сказаў мне і владимир някляю на жаль апошні раз мы з ім бачыліся даўнавато ягоным аўтарскім концерту у Белый Держ Филармонии наприкінці аж 98-го года. Коли я читав со сцени віршики, йому був присвячений, там були такі слова, що ось, мовляв, Іван Олександрович, я вам усе обіцяю, що до вас зайду, але ніяк це не випадає. Ось ось это станется, и он узнал и крикнул с глубины залы. Да кидай читать, и хоть со сцены и пошли. Вверх спрошчы, ён ему здаваўся вельмі дакладным, як музычны нейкі фрагмент. І ён казаў, што тое самае ён бы напісаў у музыцы, каб музыку можна было записывать не нотами, а словами. Намацваць рух радка, які ў зачыне, як шыць туман, ці аблачыну ткаць, і ўсё ж пачаць, хоць на пачатку знаць, што слоў, напісаных на аблачыне, ніколі і нікому не чытаць. Северын Квяткоўскі распытваў у Владзіміра Някляева пра кампазітара Яўгена Глебава. Паэт кажа пра тое, што музыка любіў Беларусь. На маю думку глебаў не беларускі кампазітар, у такім сэнсе як беларускі лучанок, напрыклад, або шчаглоў Кулікові. Глебаў не беларускі і ў такім сэнсе, як Тарывердзеў не армянскі, а дога не малдаўскі кампазітар. А менавіта сярод названых месца глебава ў культурным кантэксце. Гэта касмапалітычныя кіношныя мелядысты, абсалютна народныя паводле свае даступнасці і зразумеласці. Іхная радзіма не вызначаецца геаграфічна або этнічна. Яе, мабыць, трэба шукаць у часе, а не ў прасторы. І ўжо з гэтага гледзяшча было б надзвычай цікава ўявіць сабе дачыненні такой музыкі з эпохамі, яе патэнцыял старэння або нестарэння. Бо ў сённяшняй інструментоўцы музыка Яўгена Глебава выразна вяртае нас у атмасферу 60-х, 70-х гадоў. радыё кропка. Дакладней кожны беларускі чалавек будзе заўсёды асацыяваць гэтую музыку з уласным дзяцінствам і з домам, у якім заўсёды грала радыё кропка. Так камусьці хлебаў будзе нагадваць шестдзя, камусьці 70, а камусьці нават і 90-тыя гады. Магчыма, у гэтага шэрагу ніколі не будзе абмежаванняў, бо глебаў ніколі не перастане гучаць у беларускім радыё. Сама асоба Яўгена Глебава ў гэтым ва ўсім неістотная. Характар творчасці вызначае і характар адносінаў да творцы першы настолькі завоблачны што дазволю сабе можа быць блюзнерскую думку фізычная смерць музыкі не адгукаецца ў жыцці пачуццём чалавечыя страты калі не ведаў яго асабіста дык факты ягонай біяграфіі ўспрымаеш як нешта з жыцця кагосьці іншага можна чытаць пра тое што ён плаціў каласальныя партыйныя складкі калі быў членам кпсс або пра тое што лічыў сябе расейцам Ён смаленец, зямляк глінкі. І ў Беларусь патрапіў амаль выпадкова. Магілёў аказаўся найбліжэйшым абласным цэнтрам. Але ўсе гэтыя звесткі нам пра глебава кампазітара нічога не дададуць і не адымуць. Тут тое самае, што многія слухачы, якія з першых акордаў пазнаюць ягоныя мелёдыі, ніколі не падазравалі, што прыдумаў іх нехта яўген глебаў. Не ў гэтым рэч. Зміцер Бартосік паспрабаваў агучыць гэты эфект уздзеяння музыкі словамі, узяўшы гісторыю з уласнага жыцця. Якая ўсё ж неўдзячная праца ў кампазітара. Можа, з усіх творчых прафесіяў самыя неславалюбныя. Мяркуйце самі. Не самы лепшы мастак паставіць свой тлусты аўтограф у куце палатна. Пісьменніка бессмяротіць сваё прозвішча на вокладках тамоў які-небудзь артыстик адным сваім тварам так намазуліць вока что хочаш не хочаш отвар ягоны будешь памятаць до смерти кампазітор же часцей за ўсё застаецца інкогніта блукаючы па вечаровых вуліцах мы можемм насвістваць ягоную мелёдыю едучы начной дарогай за рулём нам прыемна бывае пачуць з радуе прыёмніка нешта такое што зробіць шлях хутчэйшым а Нават калі чалавек апынуўся ў няволі, яму дастаткова ўзгадаць які сцёплы матыў, каб паверыць, што не ўсё яшчэ страчана. Але ва ўсіх гэтых сітуацыях нас менш за ўсё хвалюе, хто аўтар нашага ўзнятага жыццёвага тонусу. Напэўна, гэта несправядліва. Зрэшты, ці не ў гэткім безыменстве найвышэйшая ступень шляхетнасці майстра ў адносінах да публікі. Тым больш, калі створаныя ім мелёды здольныя іншым разам змяніць не толькі сумны настрой, але і лёс. Нагадва слухачам, што ў эфіры перадача вострая брама, беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Тэма гэтага выпуску загадка Яўгена Глебава. перадачы адказваюць на пытанні ці беларускі глебаўкампазітар і ў чым сіла ягонага ўздзеяння аўтар і вядучы вострыя брамы Сергей дубавец а вёска, пабадзяўшыся з месяц без справы, я надумаўся быў усё ж нечым заняцца. Папрацаваў з паўгады на заводе, зрабіў няўдалую спробу паступіць у тэхнікум і вырашыў урэшце не рабіць са свайго адзінага жыцця сумнага раману на вытворчую тэматыку, а прынамсі стаць героем прыгодніцкага дэтэктыву з гэтай бліскучай ідэю у маладой неразумнай галаве, я і апынуўся ў шэрагах стажораў патрульна-паставой службы муніцыпальнай міліцыі. Рашэнне было больш, чым неўдалае. Байцоўскімі якасцямі я ніколі не адрозніваўся, біцца толкам таксама не ўмеў і ў кінадэтэктывах заўжды быў на баку злачынцы, а не закону. Аднак мне поверылі, і разам з двумя іншымі шукальнікамі рамантыкі адправілі на першае заданне. Рамантыка заключалася ў наступным. Нашай баявой групе даваліся адрасы ўсіх навакольных алкаголікаў, якія ніяк не хацелі ехаць на прымусовае лічэнне ў ЛТП, а аддавалі перавагу далейшаму п'янству. Мы хадзілі па змрочных кварталах і збіралі, згодна са сваім спісам несчасных гедоністаў. Нашы дзеянні нагадвалі пра 37 год, і маім спадарожнікам гэта падабалася. Асабліва эфектна у іх атрымлівалася грукатаць ботамі па сходах на падыходзе да чарговых дзвярэй, за якімі часцей за ўсё працягвалася бясконцае беспрасветнае свята. Далей мы грузілі сваіх палоннікаў у аўтобус і суправаджалі іх да месца лячэння. ЛТП месціўся ў былым вялікім кляштары за горадам. Мы ехалі зімовую дарогаю, У салёнии за вокнами панавала гнетлівая тишыня, каб неяк развеять яе кіроўца уключыў радыё. І раптам з радыёпрыёмніка палілася прыгожая і шчамлівая мелёдыя. Мелёдыя нібы з забытага, але адначасова здавалася зусім недаўна бачанага кінафільму. Відэашэраг, які ніяк не згадваўся, але міжволі маляваўся, быў далёкі ад таго кіна, на якое я сам добраахвотна асуджаў сябе. Герой неспешно ехал у прыгожей машины, павечаровых, залітых агнямі рэклямаў і запоўненых святочна апранутай публікай вуліцах вялікага гораду, побач з ім сядзела маладая прыгожая бляндынка, што неадрыўна глядзела на свайго кавалера. Куды яны ехалі? Можа, у якую адкрытую рэстарацыю павячэраць, Можа, у кампанію, дзе ім усе будуць безумоўна радыя. Герой закурыў, і прачыніў в акно, каб летняе паветра перамешвалася з пахам добрага тытуню. Ён і яна маўчалі. Безумоўна, гэта быў фінал фільму, Таму што ўсё кепскае ў яго герояў заставалася за кадрам. Наперадзе быў толькі хэппі-энд. У мяне ж наперадзе паўставалі барочныя вежы і муры кляштару, аплеценыя калючым дротам. Мелёдая давно скончылася, палонныя алкашы ажывіліся. Я ж цвёрда вырашыў, што гэта быў мой першы і апошні рэйд. Пасля я доўга і марна намагаўся ўваскрэсіць у памяці тую мелёдыю, і ніяк яна мне не траплялася. Але недавно, едучы ў тэатр на сваёй аўдзе па вечаровым Менску ў кампаніі з дзяўчынаю, я пачуў з радыёпрыёмніка тую мелёдыю ізноў передавали концерт памяти беларускага кампазітара Еўгена Глебава. Калі скончылася знаёмыя і забытыя мелёдыя, я прыспыніў машыну ля ўзбочыны. Мая спадарожніца неўцямна пазірала на мяне. Я закурыў, сказаўшы: «Жыццё штука цікавейшая за кінематограф, нават без хеппі-энду. І пераказаў ёй гісторыю пра начны дыліжанс. Менавіта так называлася гэтая кампазіцыя по-моему, сябровка мне не поверила. вострай браме мы адпрацоўвалі такі метад разумення творцы і твора. Трэба было ўявіць гэта ў атворы самой вострай брамы, найвялікшай святыні беларускай культуры. Уявіце з сабе апеты Богдановичам і яшчэ двума дзясяткамі паэтаў сімбаль з выяўленай на фасадзе пагоняй, гэткай парой заснежаны пасярод старое вільні, якая паступова пагружаецца ў шарую гадзіну. Ці можа ўсё гэта адбывацца пад музыку глебава? Thank you. Гэтая мелодыя гучала ў фільме дзікае паляванне караля стаха. Даводзілася нават чуць меркаванне, што менавіта музыка і выцягнула фільм. Бо фільм рэжысера рубінчыка паводле культавай беларускай кнігі здымаўся недзе на ўкраіне і артысты там гралі пераважна не беларускія. Выходзіць якраз касмапалітычная мелодыя хлебава выцягнула твор да таго, каб ён быў прыняты нацыянальна ангажаванай беларускай публікай прычым ацанілі якраз твор, а не ягоную нацыянальнасць. Праз два гады пасля фільма гэтая самая мелодыя загучала ў якасці адажыо ў балеце маленькі прынц, які быў пастаўлены ў Фінляндыі і прынес глебаву еўрапейскую славу. Вось дзе трансфармацыі. Парослыя кустоўем балаціны, смуга, барлогі сядзібы, здэградавалыя шляхты, атмасфера караткевічавага палявання, якое шмат хто называе беларускай сабакай баскервіляў. І стэрыльная планета экзюперы, стэрыльны хлопчык са сваімі стэрыльнымі пытаннямі на стэрыльнай балетнай сцэне. А музыка адна. Як мінімум гэта сведчыць пра яе універсальнасць, як максімум пра тое, што яна не фонд, а нешта самастойнае і вышэйшае за той матэрыял, да якога прыкладаецца. І ўсё адно загадка застаецца. Загадка, якую можна смела назваць загадкай глебава. Няўжо дастаткова напісаць шчымлівую мелёдыю для флейты і яна надасца ў расповедзе пра розныя часы, народы, рэаліі і страсці. І нічога ў ёй самой ад тых часоў і страсцей не будзе. А гэта ўжо наша свядомасць будзе асацыяваць тыя рэаліі з гэтай музыкай, але не яе з імі. Бо яна возьме адарвецца як тая амяла і пераляціць на іншае дрэва у іншую эпоху і там будзе сваёй. Ідэальны выпадак касмапалітызму ў музыцы, а можа і формула касмапалітызму наогул. Нездарма Васіль быкаў, пішучы свайго музыку, змясціў яго кудысьці ў далёкі свет, каб паказаць, што музыка нараджаецца ў космасе, а не ў сялянскай хаце. Зрэшты, розная музыка нараджаецца ў розных месцах. Напрыклад, не менш рафінаваную і шчымлівую мелёдыю, напісаную на коласаў мой родны кут, як ты мне мілы, не перанясеш куды-небудзь у францыю, ды нават у суседнюю польшу або рассею бо там усё адпаведнае менавіта беларускай душы яе шырыні і тэмпературы а тут розная музыка яскравая ілюстрацыя сказаная дарэчы застаўка наша перадачы з музыкай сэнсанса перадачу вострая брама прысвечану загадцы Еўгена Глебава. У перадачы вучыла музыка кампазітара Яўгена Глебава і бралі ўдзел Сверін Пяткоўскі Владзімир Някляю з міцер Бартосік. Аўтар і вядучы перадачы вострая брама Сергей Дубавец. Thank you праграма беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя слухайце кожную нядзелю.